olamda insonlarning minglab toifalari borligidan qat'iy nazar ularning barchasi quyidagi ikki toifadan kelib chiqqan va alal oqibat shu ikki toifaga kelib bog'lanadi bular yaxshi va yomon yoki to'g'ri va egri odamlardir azal azaldan to'g'rilik qanchalar sharaflansa egrilik qoralanadi la'natlanadi xalq orasida to'g'ri o'sgan terakning piravardida odamlarning boshi ustida ya'ni uy to'sini bo'lib hurmat izzatda savlat to'kib turishi egri o'sgan terakning esa o'choqqa o'tin bo'lib nom nishonsiz yo'q bo'lib ketishi haqida rivoyat yuradi bu rivoyat bir qarashda sodda tuyulgani bilan to'g'rilikning asl mohiyatini anglashga xizmat etadi to'g'ri odam zamondoshlari jafosidan qon yutsa ham ularga yaxshi so'z aytishdan yaxshilik qilishdan charchamaydi qur'oni karimda yer yuzida yashab yuringlar oyati aslida shunday odamlar uchundir ta'ma ilinjida qilingan yaxshilikdan esa foyda yo'q bo'lganda ham bunday foyda daydi shamol kabi o'tkinchidir haqiqatan to'g'rilikni o'ziga kasb qilgan tom ma'nodagi iymonli kishi o'tkinchi foydaga hech qachon uchmaydi u hayoti dunyoda qilgan yaxshiligini ajri abadiygagina almashadi bu oxiratda Alloh beradigan ajrdir parvardigor olam o'zining haq kitobi qur'oni karimda shunday marhamat qiladi kim biron yaxshilik qilsa bas o'zi uchun ya'ni o'z foydasiga qilgan bo'ladi kim yomonlik qilsa bas o'z ziyoniga qilgan bo'lur so'ngra parvardigoringizga qaytarilursizlar voqean insonlik jamiyatida to'g'ri ezgu fikrli iymonli kishilarning qadrlanishi e'zozlanishi dargumon ammo bunday achchiq va alamli xulosa iymonli bandalarni iztirobga solmasligi lozim payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam insoniyat ichida to'g'rilikning namunasi edilar u zot bizlarga allohning rahmati qilib yuborilganlar qur'oni karimning juma surasida tangri taolo shunday marhamat qiladi u olloh omiylar ya'ni ahli kitob bo'lmagan ilmsiz kishilar orasiga o'zlaridan bo'lgan ularga qur'on oyatlaridan tilovat qiladigan ularni shirk va jaholatdan poklaydigan hamda ularga kitob qur'on va hikmat hadisni o'rgatadigan bir payg'ambarni ya'ni muhammad alayhissalomni yuborgan zotdir shak shubhasiz ular ilgari ochiq zalolatda edilar albatta rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Alloh nazaridagi mavqei martabalari, fazilatlari, insoniyat uchun qilgan xizmatlari ta'rifiga aql ham, til ham, qalam ham ojizdir. Muhimi shuki, butun insoniyat intilib saodatga erishishi aniq bo'lgan zot Rasulullohdirlar. abu hurayra roziyallohu anhudan qilingan rivoyatda aytilishicha rasululloh sollallohu alayhi vasallam men va mendan ilgarigi payg'ambarlar shunga o'xshaydilarki bir kishi bir burchakdagi g'ishtdan bo'lak barcha yerlarini mukammal va chiroyli qilib bir hovli joy bunyod qildi keyin odamlar o'shal hovli joyni ziyorat qilgani kelishib uning go'zalligidan taajjub qilishdi da mana bu yerdagi g'ishti ham qo'yilgan bo'lganda edi deb aytishadi men ersam o'shal birgina g'ishtni o'rniga qo'yib chala qolgan binoni bitkazuvchidirman va men payg'ambarlarning eng so'ngisidirman deb marhamat qildilar hayotda abu lahabu abu jahl kabi ezgulik kushandalari ham ko'plab uchraydi to'g'ri yo'l oldida qing'ir qiyshiq so'qmoq naqadar ko'rimsiz va haqiqiy ko'rinsa yaxshining oldida yomon ham shunday ko'rinadi egri fe'lli odam el xursand bo'lsa g'amgin bo'ladi uning dardiga malham ham o'ziga yarasha ya'ni darddir uni yaxshilarga hasad qilishi o'g'rining xazinaga ko'z tikkanidek gap unga o'zining yomon fe'li yaxshi ko'rinadi yaxshilikni ko'rsa o'zini noxush sezadi uning odati topganini uyiga tashimoq zero bulut topganini el uzra sochgani uchun haq uni osmon hukmdori qilib qo'ydi topganini uyiga tashmalagan chumolining esa tiriklay go'rga kirmoq qismati bo'ldi hazrat navoiy aytganlaridek odami ersang demagil odami, oni kim yo'q xalq g'amidin g'ami xullas odamzod jamiyatsiz yashay olmaganidek uning to'g'ri yoki egriligi ota onasi yaqinlari qo'shnilari va umuman xalqiga munosabatiga qarab belgilanadi jamiyatda to'g'ri odamlar qanchalik ko'p bo'lsa jamiyat gullab yashnaydi yashash yengillashadi hayot farovon bo'ladi buyuk ulamolarning o'rinbosarlaridan bo'lgan ayyub alloh roziligini tilab yonayotgan sham kabi ko'zlaridan yosh to'kib o'tirar ko'z yoshlari go'yo dengizga yonishi shamga menzar edi ayyub shu turishida go'yo samo burjidagi dur qutishasini eslatar edi bir kazzob o'g'ri uning uyi ostidan lahm kavlab o'g'rilikka tushdi u boshini lahmdan chiqardi ayyub o'g'rining kirganini anglasa ham ibodatini buzgisi kelmadi o'g'ri lahmdan chiqib uydan qo'liga ilinganini oldi ko'targanicha bir qopga joyladi va orqasiga bog'lab lahm og'ziga ro'para bo'ldi ammo lahm og'zi olingan yuk haybati oldida torlik qilib qoldi o'g'ri dumiga g'alvir bog'lab iniga kirmoq bo'lgan sichqon holiga tushdi ayub uning ojizligini ko'rib o'rnidan turdi va eshikni ochib yo'l ko'rsatdi va dediki yuking ko'p lahming kichkina yaxshisi to'g'ri yo'l bilan chiqib ketaver eshik ochiq o'g'ri yomonlik o'yida kelgan edi shayx unga to'g'ri yo'lni ko'rsatdi bunday to'g'ri yo'l egrini yo'lidan qaytara olarmikin qarangki bu hol o'g'rini xijolatga soldi qaddini bukdi shirin so'zning dardi joniga shunday bir o't soldiki undan lojivard falak kuyib ketgudek edi O'ri yelkasidagi yukini o'tga uloqtirar ekan shu asnoda o'zidagi egrilik yukini ham kuydirdi u ranju hijolatdan olovga tashlangan xasdek o'rtandi oh faryod bilan shayxning oyog'iga yiqildi shayxning afu karami o'g'rining tilini lol qildi shirin so'zi jismini go'yo jonsiz etdi shayx karami bilan uning ko'z yoshlarini aritdi yaxshi so'zi bilan gunohkor boshini tuproqdan chiqarib oldi shayx o'g'ridagi dard va holatni tushundi faqirning xirqasidan o'g'ri halovat topdi faqir yo'lining o'tiga egrilik dosh bera olmadi o'g'ridan nom nishon qolmadi xas kabi kuyib kul bo'ldi ushbu olovning shu'lasi o'g'rini yorug'likka olib chiqdi komil zot o'g'rini shu taxlid tarbiya etdi u birgina affi bilan ulkan yumushni bajardi beshafqat foniy dunyo qoidasiga ko'ra o'g'ri darhol tutilishi qoziga yetaklab borilishi qamoq yoki kattaroq jazoga tortilishi lozim edi ammo rahmoniy qoidalar hukm surgan joyda ahvol boshqacha bo'ldi to'g'ri yo'l komil iymon sohibining ezgu lutfi karamli qalbi o'g'rini haq yo'lga soldi xalqimizning bir ko'ngil imorati ming makka ziyorati maqoli shunday insonparvarlik g'oyalarini aks ettiradi